Hulle het op die pad naar die land Basan gegaan. Koning Og van Basan het gekom om hulle te ontmoet, Hij en al sy manne het gekom. Hy wil oorlog maak teen hulle by die stad Etre. Die Heere het vir Mooses gesê, Jy moet nie bang wees vir koning Og nie. Ek sal jou laat wen teen om en al sy manne en sy land. Je moet doen met om wat jy gedoen het met koningszoon van die Amorite wat in gespom gewoon het. Die Israëlieten het oog in al zijn mannen oorwin. Nie een het aangehou lewe nie, die Israëlieten het sy land gevat.